Amen. Look at your neighbor and tell them they look cute. Uh, uite-te la vecinul tău și spune arați bine astăzi. Mm. Aveți grijă și băieții care stați lângă fete. Mm-hmm. Mm -mm Șansa voastră acum. Ah, looking kind of nice. Forty, forty nice. Mm-mm-mm. Dumb Louis. <laughs> Grab your neighbor by the hand. Let's pray. Uh, ține-l pe vecinul tău de mână și hai să, hai să ne rugăm. Jesus, Isuse, you are tu ești delicious. Extraordinar. And we thank you for this word. Și îți mulțumim pentru cuvântul tău. In Jesus name. În numele lui Isus. Amen. Amin. Come on, somebody can say amen better than that. Come on. Puteți să spuneți amin? Amen. Amin. Puteam să traduc și delicios, ați auzit ce voi. All right. Don't know what you just said. No, I just okay. I translated different oh, delicious, and I just uh, you just thought I went it. back and said God is delicious. God okay. is delicious. Okay, dumnezeu este delicios. Amen. Amin. Bible says, "Come taste and see that the Lord is good." Biblia spune, what? veniți și gustați să vedeți ce bun este Domnul. I have tasted and I have seen and he Am gustat și am văzut. Foarte, foarte delicious. Okay, uh, is very, very uh, <laughs> Mm. I'm pretty pumped up. Uh, sunt foarte entuziasmat. You know why I'm pumped up? Știți de ce sunt entuziasmat? Woo! Woo! Mm. Mm. I had a Satanist come to the camp. What? A Satanist. A Satanist. Am, am avut un satanist care a venit in, in the camp. At the camp. A venit la tabăra care am fost eu acum zilele astea. He came in a Satanist. A venit un satanist. He came out a Christian. a, a ieșit afară un creștin. Somebody give God praise. Come on. Putem să lăudăm pe Domnul în momentele astea. Woo! That's pretty good. He's bun de tot. Foarte, foarte good. That's what I'm talking about. Even the devil's coming to Jesus. Amen. Mm, don't play with me. Okay. <laughs> I have to say I've been receiving a lot tonight and uh, trebuie să vă spun că deja am primit eu foarte mult în seara asta. I thought what you said was very good about putting God right in the center. Și mi-a plăcut foarte mult ce ai spus, Sean, despre cum anume să pui pe Isus chiar în centrul vieții. Earlier this year I got to, invited to preach in a church in Seattle. Uh, mai devreme în anul ăsta am, am fost invitat să vorbesc la o biserică din Seattle. They didn't even know me. Nici măcar nu m-au cunoscut. And they invited me to come preach. Și m-au invitat ca să predic. And they said on the last night when you preach. Și mi-au spus în ultima seară când vei predica. We want to have a healing service. Vrem să avem o care să ne rugăm pentru bolnavi. And I said, what? Și am spus, <laughs> ce? Do you think I'm Benny Hinn or somebody? Uh, aveți impresia că sunt Benny Hinn sau ce? I mean, uh, uh, uh, hello? hello? Okay, whatever. Oh, yeah, am spus, în fine. So I said, okay. Am spus, bine. Foarte okay. Foarte okay. I'll do it. O să merg. And I went. Și m-am dus. And I said, God. Și am spus, Doamne. The pressure's off me. presiunea o iau de pe mine. I put the pressure on you. Pun toată presiunea pe tine. Because I can't heal nobody anyway. Eu habar n-am cum să vin de pe nici pe nimeni. I've tried. I mean, I've tried real hard. <laughs> am, încercat, am făcut tot posibilul. All the pressure toată presiunea is on you. o pun pe tine, Isus. Do what you gotta do. <laughs> Fă ce trebuie tu să faci. And then I preached. Și după aia am început să predic. And 40 people came up. 40 de oameni au venit la chemare. Oh God. Oh, oh God. oh nu. <laughs> Please don't embarrass me. These people don't even know me. <laughs> Doamne, nici măcar nu mă cunosc. Every single person. Fiecare persoană. Except for one girl got healed. În afară de o fetiță, au, toți ceilalți au fost wow, vindecați. That's pretty cool. Eu zic că asta e super. Yeah, that's a good place to clap your hands. Merită Amen. Dumnezeu să-L aplaudăm. And, exact. And this, this, this one woman who had four children. Și o femeie care avea patru copii. And they had all just, her whole family just came to Christ. Și întreaga familie a venit la Hristos. And she had cancer in her in her womanly part. Okay, avea cancer în partea aia femeiască. Okay. Okay. And she was scared she was going to die. She just had a new baby. Și ea er, era frică că o să moară, fiindcă tocmai a avut un bebelaș. So I laid my hands on her, rebuked the devil. Și uh, am pus mâinile pe, pe capul ei și am, uh, l-am mustrat pe Satan, pe and, diavol. And three weeks later, Trei săptămâni mai târziu. She found me on MySpace. M-a găsit nu știu cum pe MySpace. And she sent me a message. Și mi-a trimis un mesaj. And she said, Derek, și mi-a spus, Derek, just got back from the doctor. tocmai a venit de la doctor. Cancer's gone. Cancerul a dispărut. Amen. Amin. Wow. So, why do I say all that tonight? De ce v-am spus toate astea până acum? Because tonight Fiindcă în seara asta I put all the pressure on God. pun toată presiunea pe Dumnezeu. If you don't clap or shout or dance, Dacă nu dansați, bateți din palme, strigați pentru mine, I did what God told me to do. am făcut tot ce Dumnezeu mi-a spus să fac. So all the pressure's on you. Amen. Așa că toată presiunea e pe tine, Doamne. I got some material out there in the back. It's some tape, some some messages in Romanesque Day. Amen. Okay. Uh, am, am niște mesaje și niște cărți care le-am, le-am adus pentru voi, dacă vreți să le luați, acolo în spate, la ieșire. I hope you take advantage. Amen. Și sper să <laughs> okay. folosiți oportunitatea asta. Turn your Bibles to the book of Mark chapter number 3. Haideți să deschidem la Marcu capitolul 3. Verse 13. Versetul 13. And I'm going to preach in English tonight if that's okay. În seara asta o să predic în limba engleză dacă e ok cu voi. I went to my first time in Romania. I went to a church. Prima dată când am fost în România, am mers la o biserică. And I tried to say, God is good. Și am încercat să spun, Dumnezeu este bun. And you know what I said? Și știi ce am spus? Dande nebun. That's a wrong one. I know. <laughs> Asta zis, nu? Instead of saying God is good, I said God is crazy. Uh, okay, în loc să spun că Dumnezeu e bun, am <laughs> spus că Dumnezeu e nebun. Okay. It was a hard night to preach. Vă seama, o seară mai grea ca să predic la biserica aia. I'm oh, going to stick to the language I know. Așa că rămân la limba care o cunosc eu. You do the Romanian, I do the English. Eu vorbesc în limba română și Yeah, that's a good idea. Okay. Come on, let's preach. Bun, hai să predicăm. You ready? Sunteți gata? Wow, that's pretty cool. Thank you. Okay, okay. Bun. <laughs> You can do that all message. Puteți să faceți pe tot parcursul mesaj, dacă vreți. It makes me preach better. Mă, right. mă încurajează să predic chiar și mai bine. All right, you ready? No, bun, sunteți gata? And he. Și el. Who is he? Cine este el? Hello? Cine? Hello? Cine? He is Jesus. Okay? El este Isus. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. And he, Jesus. Și el, Isus. What did he do? Ce, ce a făcut Isus? He went up on a mountain. S-a suit pe un munte. And what did he do next? Și ce a făcut mai departe? I'm glad you asked. Mă bucur că ați întrebat. And Jesus went on a mountain. Și apoi a mers Isus s-a suit pe munte. And he called. Și a chemat. Somebody say called. Uh, spune cineva chemat. Who did he call? Pe cine a chemat? He called to him those a chemat la el he wanted. pe cine a vrut. And what did they do? Și ce au făcut ei? They came to him. Ei au venit la el. And he ordained 12. Și mergem uh, what? And he ordained 12. Și i-a rânduit dintre ei 12. That they should be with him. Ca să-i aibă cu sine. That they, he might send them out to preach. Și să-i trimită să propovăduiască. Somebody say preach. Spune cineva propovădui, predică. Come on, predica. Predică. Uh-huh. And to have power. Și le-a dat și putere. To heal the sick. să vindece bolile. To cast out devils. Și să scoată draci. Mm, mm, mm. Somebody said you got power. Uh, spune cineva, avem putere. Come on, talk to me. You got power. Trebuie să vorbiți cu mine. Avem putere. Thank you very much. Vă mulțumesc din nou. And Simon, he's surnamed Peter. Uh, și Simon, căruia i-a pus numele Petru. James, his brother John. Iacov, Ioan. He gave the names the sons of thunder. care le-a pus numele Boarneges, care tălmăgit înseamnă fii tunetului. And Andrew, Philip, Bartholomew, Matthew, Thomas, Andrei, Filip, Bartolomeu, Matei, Toma and everybody else, including Judas, și toți ceilalți, chiar și Iuda, they went into a house. au venit în casă. Tonight I want to preach just for a couple of moments about Câteva minute vreau să vorbesc despre the call. Chemații. The call. Chemații. Look at your neighbor and say, will you answer? uite la vecinul tău și spune, vei, vei răspunde? Come on, look at your neighbor. Dar uite la vecinul tău și spune, vei răspunde sau nu? Oh my goodness. Vai de mine. Hmm. the call. Chemați. Notice the first verse. Uitați-vă la primul verset. And Jesus went upon a mountain. Și Isus a suit pe munte. And what did he do? Și ce a făcut el? He called. A i-a chemat. Isus a mers pe vârful muntelui și de acolo i-a chemat. Pe cine i-a chemat? I-a chemat pe cei pe care i-a vrut. Can I just tell you something? Pot să vă spun ceva? Jesus only calls the people he wants. Isus cheamă doar pe oamenii care îi vrea el. And if you are in this place tonight, it's not because there's a cute girl. Uh, și dacă ești aici în sala asta, nu e datorită faptului că ai văzut aici o fată drăguță. It's not because there's a cute boy. Sau e un băiat aici mai drăguț. It's not because there's some Americans here. Nu, n-ai venit aici că sunt o venit americani. The only reason why you're in this house is because Singurul motiv pentru care tu ești în casa asta. The Lord wants you. Este datorită faptului că Dumnezeu te vrea pe tine. That's a good place to say amen, right? Și there. Amen. în momentul ăsta ar, ar trebui să spui amin. If you are in this house tonight, dacă ești aici în biserica asta în seara asta, it is because Jesus Christ e datorită faptului că Isus Hristos you. te vrea pe tine. And notice what happens. Și uitați-vă ce se întâmplă. He, he calls the ones he wants. Îi cheamă pe cei care îi vrea. And what did they do? Și ce fac ei? They came. Ei vin. You know how you respond to the, the call of the Lord Jesus Christ? Știi cum răspunzi tu chemării lui Isus Hristos? You always respond to the call of God. Întotdeauna răspunzi chemării lui Dumnezeu by coming. Venind la el. You respond to the call of God by being obedient. Uh, răspunzi chemării lui Dumnezeu prin a fi ascultător. Come on, somebody. Amen. Spuneți amin acum în so, momentul so, Așa că He calls them. I-a chemat the ones he wants care a vrut and they come. și ei vin. Can I just say something else? Pot să mai zic încă o idee. Of course I can. I got Normal că pot, am microfonul. So, he, he calls the ones he wants. So now, notice. I-a chemat pe aia care i-a vrut. Jesus goes upon a mountain. Isus merge pe un munte. And then he calls. Apoi îi cheamă. Can I just tell you something? Pot să vă zic ceva. The life with God. Viața cu Dumnezeu is not always easier. Nu e totdeauna ușoară. But it's always better. Dar întotdeauna e mai bună. The call of God is always higher. Chemarea lui Dumnezeu e totdeauna mai presus de toate alte chemări din always calling you up to a different level. Isus e totdeauna și te cheamă la un alt nivel mai înalt. He's always calling you to take you further. El totdeauna te cheamă să te ducă puțin mai departe decât ai crezut că poți să mergi. He's not calling you that you can stay how you are. Nu te-a chemat vreodată ca să tu să stai să rămâi aceeași persoană cum ai fost tu. He's calling you because he wants to take you te-a chemat fiindcă vrea să te ducă la un nivel mai înalt. Vei răspunde tu chemării acestea. He says, I want to take you. Uh, el spune, vreau să te diau. From faith to faith. De la un nivel al credinței la un alt nivel al credinței. Glory to glory. De la un nivel al slavei la un alt nivel al slavei. I want to take you out of your depression. Vreau să te scot afară din depresie. And bring you up here with me where there is no depression. Și vreau să te ridic aici unde sunt eu, unde nu este nicio depresie. Because the Bible says that in his presence there is fullness of joy. Fiindcă Biblia spune că în prezența lui este bucurie de plină. And if you come up there with Jesus, și dacă tu te ridici la nivelul unde e Isus, El te va scoate afară din depresia prin care tu poate treci chiar acum. He'll take you out of your sin. Te va scoate afară din păcatul. He'll take you out of your loneliness. Te va scoate afară din singurătatea care Because o simți. The call of God Fiindcă chemarea lui Dumnezeu is always e întotdeauna better. mai bună. Somebody say amen. Puteți să spuneți acum amin. this is not just a call about church. Și asta nu mă refer că te cheamă să vii la biserică. This is a call of relationship. E o chemare la o relație. Come be with me. Vino și fii cu mine. Come enjoy me. Let me enjoy you. Vino și bucură-te de mine și lasă-mă eu să mă bucur de tine, spune Isus. Let's fellowship together. Hai să avem o părtășie. Let's tell each other jokes. Hai să ne spunem glume unii la, unul la celălalt. Knock, knock. Knock, knock. Who's there? Cine e acolo? Jesus! Jesus! Foarte, foarte funny. very, very good. <laughs> and He is calling us to be in relationship with him. Și El ne cheamă ca să fim într-o relație cu El. Man, that's pretty cool. Eu zic că asta e super. I'm talking about Jesus. Vorbesc despre Isus. I'm not talking about the dead Muhammad. Nu vorbesc despre mortul de Mohamed. I'm not talking about the big fat Buddha. Nu, nu vorbesc despre grasul ăla de Buddha. I'm not talking about the confused Confucius. Uh, uh, nu vorbesc despre uh, Confucius uh, confuz. I'm talking about Jesus. Vorbesc despre Isus. So he calls them to a better relationship, a better walk. Așa că îi cheamă pe cei 12 la o nouă rela- la, la o relație mai apropiată. And because they heard the call of God, și fiindcă ei au auzit chemarea lui Dumnezeu, they responded to that which was calling them. Au răspuns la cel care i-a chemat. Very quickly I want to look at a couple people in the Old Testament or in the Bible that had Foarte rapid vreau să mă uit la câțiva oameni din din uh, din Vechiul Testament. Everybody knows Abraham, right? Ați auzit de Abraham. Hello! Hello, ați auzit? Come on, say da, please. Da. da. Da, okay. Da, okay. Okay. <laughs> Abraham, Avram was called by God. a fost chemat de He Dumnezeu. says, I want you to get, get- get away from all of your relatives, Și spune lui Avram, te rog frumos să părăsești toți din familia ta, your crazy uncles. uh, unchii aia puțin nebun, Am I the only one that has a crazy uncle? Okay. eu sunt singurul de aici care au, are un unchi puțin mai nebun, I guess it's just me. Anyway. Probabil că doar eu am. Nu so he says, special. I want you, I'm going to take you somewhere. Și spune lui Avram, vreau să te duc într-un loc. He says, I'm going to take you to a land that you've never been before. O să te duc într-o țară unde nici n-am mai fost vreodată. <laughs> Woo! I'm preaching. Mm, mm oh. Mm mm, mm, mm, Încep să predic. He says, I want to take you somewhere that you've never been before. Vreau să te duc într-un loc unde n-am mai fost vreodată. I want to take you to a land that you couldn't take yourself to. Hmm. Vreau să duc într-o țară care dacă ai încercat tu n-ai putea să duci acolo. Dacă dacă aș fi fost într-o biserică de uh, negri, hmm. toți ar fi sărit deja în picioare. Hmm, Nu-ți place ce bine predică predicat ăsta, nu mă? Uh, and, he says, I will I will take you somewhere. Și a zis, uh, o să te duc undeva. Now Abraham's name în numele lui Abraham, before God made it Abraham, înainte ca să fie Abraham, his name was Abram. Era Abraham. Da. Da? Abram, Avram meant father. Uh, uh, Avram însemna tată. He said, listen, I don't call you Abraham no more. Uh, Dumnezeu a spus, nu mai te chem eu Abraham. Abram, I call you Abraham. Ci te chem Abraham. Abraham Avram means father of many nations. Avram înseamnă tatăl a mai multor națiuni. Când tu îl urmezi și uh, răspunzi la chemarea lui Dumnezeu, He will extend that which is in you. El va extinde ceea ce este în tine. He will make you better than you were. Te va face mai bun decât ai fost tu. You won't just be a father, you'll be a father of many nations. Tu nu doar vei fi un tată, vei fi un tată al mai multor națiuni. Woo! Mm. Say amen. Spune amin. Ah, mm. And he says, și a spus, go from among them. Now listen. You remember Moses? Țineți minte pe Moise. Take off your shoes. I-a spus, ia sandalele jos. You're standing on holy ground. Stai pe pământ sfânt. Țineți minte partea aia. For God was calling him. Și Dumnezeu chema în momentul acela. He responded to the call El a răspuns chemării Dumnezeu. Now, my favorite call in the Old Testament. Dar cea mai favorită chemare din Vechiul Testament. Is one of a man named Samuel. Unul pe nume Samuel. And you can find this in the book of Samuel. Și găsești uh, ce s-a întâmplat în cartea Samuel. Chapter number 3 verse 4. Capitolul 3 versetul 4. Now, I'll tell you the story because it's Hai a good story. Hai că vă spun story. puțin uh, uh, ce s-a întâmplat. Now, Samuel Samuel was about your age. Era cam de vârsta voastră. And he did not yet know the call of God. Și el încă nu știa chemarea lui Dumnezeu. And so, one night he was asleep. Și într-o zi el dormea. You know how people sleep. Știți cum dorm oamenii. And he heard a call. Samuel! Și vine aici, Samuel! So he ran to his daddy. Repede fuge la taică său. Man, you didn't have to beat me. Okay. Okay. Zic că nu trebuie să mă bați la alergarea asta. Okay. Daddy! Tati? Samuel! I mean, Eli, Eli. Eli! Did you call me? Mm, m-ai chemat? He said, No. A <laughs> spus, no. I ain't call you. Nu te-am chemat eu pe tine. Go back to bed. Mergi înapoi la, la culcare. Go lay down. Mergi și stai jos. He said, okay. Okay. Well, okay. Bun? Guess I go back to sleep. Mă duc înapoi la culcare. Okay. I'll let you go first. Okay, thank you. <laughs> Mulțumesc, mulțumesc. He goes back to bed. He's just... Mergi înapoi la culcare. <laughs> That's more like a pig, but okay. <laughs> Samuel! Samuel! What in the world? Oh, shit! Somebody call me? Okay, this must be Eli. Okay. că Eli. Oh, almost fell. Okay. <laughs> hey, Eli, did you call me? Uh, Eli, m-ai Man, what do you... Did you just call my name? Tocmai mi-ai chemat. Eram acolo. He said, boy. Și a spus, mă băiete, mă. I didn't call you. Eu nu te-am chemat pe tine. Go lay down. Mergi înapoi și stai acolo și dormi. Ain't nobody calling your name. Nimeni nu te cheamă pe tine. Okay. Okay. Have you ever felt like, you know, have you ever had one of those moments? Ați avut vreodată un moment You thought somebody was calling your name and nobody wasn't. <laughs> Unde credeai că cineva te cheamă pe tine, dar de fapt nu a fost nimeni? Don't act like it's just me. Don't play with ah, me. Uh, să nu, nu încerca să faceți pe okay. numai... Raise your hand if you've ever had a moment where you thought something. Okay. Dacă ați avut right. impresia vreodată că cineva mm. vă cheamă și ați greșit, mm. a dat o gravă. I was going to say all of y'all need to get saved because y'all are lying. Okay. Okay, anyway. am crezut că toți mințiți aici okay. și oh, so, am crezut că numai eu sunt salvat aici. Somebody come. Samuel merge înapoi. Man, waking me up. Mamă, trezește-mă. Cine? Good dream. Dormeam acolo, visam fain. Merg înapoi la culcare. Samuel. Samuel. Is this some kind of sick joke? Este ceva glumă din asta proastă. This is not funny. <laughs> nu râd. I'm just going to get over there and he going to say he didn't call me. And să mă duc înapoi acolo, să spună că nu m-a chemat. Keep waking me up. Iar mă, îl trezesc, mă trezesc și eu. Okay. Da. Did you just call me? Uh, Mike Emott. And finally he said, okay, okay, okay. În sfârșit, îi spune Eli, Sam, okay, I know what's going on. oh, oh, oh, știu, știu ce se întâmplă. The Lord's calling you. Domnul te cheamă. So this is what I want you to do. Uite, data viitoare, uite ce trebuie să faci. Go back to bed. Înapoi în mm, pat. And when you hear this call again. Și când auzi această chemare, I want you to say, Speak, Lord, spune așa, vorbește, Doamne, for your servant că robul tău is listening. ascultă. He said, oh, oh, oh, ok, no, it okay, good, okay, no, bun. Time to go to bed, okay. Deci înapoi la culcare, ok. So, he lays back down. Și stă înapoi jos. And he sleeps. Și doarme. And I love this because the Bible și îmi place asta fiindcă Biblia spune că Domnul a venit și a stat. Woo! Înțelegeți ce s-a întâmplat? That means the rock of ages. Uh, piatra uh, din, din veșnicii. The God who sits on the circle of the earth. Dumnezeu care stă pe uh, circumferența pământului. The most famous person to ever live. Cel mai famo cea mai faimoasă persoană care a trăit vreodată. The one who holds together the world with his word. Cel care ține întreg universul cu cuvintele lui. God left heaven. Dumnezeu and came and a părăsit cerul și a stat He is the most important person in the universe. Cea mai importantă persoană din întreg universul. And he left heaven. A părăsit cerul and he stood. și a stat. You know what happens when God calls you? Știi ce se întâmplă când Dumnezeu te cheamă pe tine? God says you are so important to me. Tu ești așa de important, spune Dumnezeu, încât El părăsește chiar și cerul. Și stă în fața ta. Și te cheamă pe tine pe nume. Și știi ce îmi place despre asta? Că nu l-a chemat Dumnezeu o singură dată. Ci de patru ori. I am so glad that God is not a quitter. Așa mă bucur că Dumnezeu nu se dă bătut. I'm so glad he didn't call me once and give up. Așa mă bucur că Dumnezeu nu m-a chemat But pe mine I'm o singură so dată și după aceea s-a dat bătut. Și el a să mă cheme, să mă cheme. Până când am venit la el. Do you you know the Lord loves enough? Știi că Dumnezeu te iubește așa de mult He will call încât te va chema Until you respond. până când tu răspunzi. Stă acolo și părăsește cerul și continuă să îl, îl, îl, să îl strige pe fratele ăsta până când el răspunde. Vei, vei răspunde și tu chemării Lui Dumnezeu. Aici e momentul să spui, da. Ah, okay. And then he called a brother named Jeremiah. Apoi o chema pe un alt frate pe nume Ieremia. 17 years old. 17 ani a avut Ieremia. He says, I'm going to make I, before you were formed in the belly I knew you. Și îi spune Dumnezeu lui, înainte ca să fii născut în cel mai tale, te-am cunoscut. Și te voi folosi ca proroc. Ieremia spune, But I can't talk because oh, dar, nu pot să vorbesc. I'm just a child. is doar un copil. And then God says, touch. Uh, Dumnezeu spune, te ating? Touch. Oh, touch. touch. Okay. okay. Touch. I thought you said touch. Touch, my favorite word. Okay. Touch. Okay, fa- cuvântul lui favorit în limba română, touch. That means shut up. Okay. funny. <laughs> Touch. Okay, here we go. And he says, don't you dare say that again. Și după aia îi spune Dumnezeu lui Ieremia să nu te mai prind că mai spui chestia asta vreodată. Fiindcă eu voi pune cuvintele mele în gura ta. Nu spui tu cuvintele tale. Dacă tu vorbești cuvintele tale, ai, ai intrat de belea. Ai dat de belea. And God will fill your mouth. Dumnezeu îți va umplea so gura. Speak the word of the Lord. Așa că doar spune ce spune Domnul. It doesn't matter if you're 15, nu contează dacă ai 15 ani, 13, 13 sau 21 de ani. If God has called you, dacă Dumnezeu te-a chemat, then do the work he's called you to do. fă lucrarea care El te-a chemat să o faci. Say amen if you're still with me. Spuneți amin, amin dacă sunteți încă cu mine. Then he called. See, he does not just call men. El nu numai că cheamă oameni, but God calls the women too. All the women say, da. Dumnezeu cheamă și femeile, spune și fe femeile, femeile. <laughs> Fetele spune, da. It was all right, man. It was a good die, man. Was, thank you. It's kind of scary, but okay. <laughs> he doesn't just call men, he calls women too. El cheamă și femei. And Sau fete. he called a woman that you may be familiar with. A chemat pe o femeie pe care poate sunteți, o cunoașteți. Named Mary. Pe nume Maria. And, he, and on the sixth month, și în a șasea lună, the angel Gabriel was sent to God, uh, from God. Îngerul Gabriel a fost trimis de către Dumnezeu. To the city of Galilee. În, uh, ora, în, uh, în orașul Galilei, în, în țara Galilei. To a virgin espoused to a man named Joseph. Pe la o, o fecioară care era logodită cu un, nume, uh, cu un bărbat pe nume Iosif out of the house of David, din casa lui David and the angel came to her and said, și îngerul a venit la ea și a spus Hail Mary! Uh, Look up. Pay attention. Uh, fii atentă, Maria. Get your head up. Uh, <laughs> uh Ave Maria era să, să, să traduc. <laughs> ok, uh, trezește-te. I'm sorry, I just added another. <laughs> Ok. I'm kind of scared. I don't know what you just said. But he says, Mary, look up. Uh, și ea spune, mă, Marie, uh, uh ridică-te. Can I just tell you something, women? Vă să vă spun ceva tuturor fetelor. Sunt prea multe fete care uh, umblă pe stradă sau umblă așa cu capul în jos. Cu uh, o imagine de sine proastă. Can I tell you the Lord is calling you tonight? Pot să vă spun că Dumnezeu vă cheamă în seara asta. And the Lord is saying, you are highly favored. Și uh, așa cum i-a spus lui Maria, aveți favoare în ochii mei. Among women. Tu ești binecuvântat între femei. Because you got Jesus on the inside of you. Fiindcă ai pe Isus în tine care locuiește în tine. no reason to be ashamed. Și n-ai niciun motiv să-ți fie rușine de nimica. You are carrying Jesus porți pe Isus. Ești, ești favorită a Lui. Ești o femeie binecuvântată. Ești o femeie binecuvântată între femei binecuvântate. Fiindcă este ceva înăuntru tău care e puternic. Ceva înăuntru tău care este valoros. Ceva înăuntru tău care aduce schimbare. Now the first feeling that Mary got prima primul sentiment care l-a avut Maria when she was called by God, când a fost chemată de Dumnezeu, the first feeling was fear. Prima, uh, primul sentiment era frică. What kind of salutation is this? Oh, ce, ce cu salutul ăsta? Now, let me, let me help you understand this. Mă puțin să vă ajut să înțelegeți. Just imagine with me. Imaginați-vă puțin cu mine. All the men. Toți băieții. You got you What? Somebody that you love. Ai pe cineva care tu îl iubești. You, you got you a good woman. Ai o, o, o fată bună. And you're about to marry her. Și urmează Suppose să te căsătorești cu ea. You gave her the bling bling. Uh, i-ai dat niște bling bling. And you're about to get serious. Și uh, urmează lucrurile să devină mai serioase. And one day, și într-o zi, she comes to you, vine ea la tine, she says, Baby, uh, spune, dragule, I got something to tell you. Am ceva ce vreau să spun. Um, I'm pregnant. Sunt sărcinată. Now y'all ain't done nothing. Da, nu, nu, nu, n-am făcut nimica. Y'all been holy. Am fost sfântă. And she says, I'm pregnant. Și vine și spune, sunt însărcinată. What? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? <laughs> Uh, Uh, Chef Mafard? What? What? <laughs> Chef Uh, what? Uh, and then she says, oh, oh, oh, oh. So, apoi, apoi ea spune, hey, but don't worry, don't worry, don't worry. no, no, no, no. nu te îngrijora. It's the Holy Ghost's baby. E, e, e, e copilul Duhului Sfânt. I done heard a lot of stuff. <laughs> Am auzit multe lucruri. But that's probably the craziest thing I've ever heard in my life. Cred că asta e cea mai mare nebunie care am auzit vreodată. The Holy Ghost. Duhul Sfânt. And, and then God Apoi Dumnezeu has to come to Joseph and tell him, yes, this really is the, of the Holy Spirit. Uh, după aia Dumnezeu trebuie să vină la Iosif și să-i spună, mă, nu, chiar, e pe bune, uh, chiar Duhul Sfânt a fost. Isn't it great that God confirms his word? Nu e așa că e extraordinar când Dumnezeu confirmă cuvântul lui? Hello. Buna. <laughs> Is it Buna? Buna, Buna. Hello. Yeah. yeah. yeah. You said it right. And, yeah, thank you. Mm-hmm. I'll be giving Romanian classes after. Okay. După voi da uh, lecții de limba română. And then notice what the angel says. Și uitați-vă ce spune îngerul. It says, "Fear not, you have found favor with God." Nu, să nu fie frică, ai găsit favoare în ochii lui Dumnezeu. And you shall conceive. Și tu vei naște. And when you do conceive, și când vei naște, Call his name Jesus. Să-l chem pe el Isus. Can I tell you something? Poți să spun ceva? When you give birth to anything in your life, când tu dai naștere a oricărui lucru din viața ta, make sure you give God the credit. Fi asigură-te că îi dai lui Dumnezeu to to toată gloria, toată When slava. You get blessed with a new car, când tu primești o mașină nouă, call that car Jesus. numește mașina aia Isus. When you get blessed with the money to go to camp, când ești binecuvântat cu banii ca să mergi în, în tabără, call his name Jesus. Numește acei bani Isus. Not your intellect. Nu intelectul tău, Not your talent. nu talentul tău, Not your good looks. nu că arăți bine, Because the brother already told you you are foarte famas. Uh, fiindcă fratele de acolo tocmai v-a spus că sunteți foarte frumoase. But it's not because you're so frumos Dar nu, nu din cauza că ești frumos sau frumoasă, But it's because you got Jesus. Și fiindcă îl ai pe Isus. So, Așa că, Back to our story. Înapoi la povestirea noastră. Jesus calls his disciples. Isus îi cheamă pe ucenicii săi. And the Greek word for called and I know you don't care but Și uh, cuvântul în greacă, știu că nu vă pasă ce înseamnă în greacă, dar vă spun Act like you care, okay? Uh, păreți ca și cum vă, vă pasă ce vă spun. The word there uh, Cuvântul acolo în greacă is one of the words, is the word klitos. Uh, e un cuvânt pe nume klitos. Why's he telling me this? Și de ce îmi spune uh, el asta? It means to be invited înseamnă să fii invitat. So to be called means to be invited. De fapt, să fii chemat e să fii invitat, de fapt. Many are invited. Mulți sunt invitați. But few accept the invitation. Dar puțin acceptă invitația. Mm, mm, mm, mm. John, mm? mm, mm. Predică în continuare, frate. I will, don't worry. Nu. No. And the other word is another word. Un, un alt cuvânt este un alt cuvânt acolo. And this word is kaleo. Uh, un nume kaleo. And it means to be called și înseamnă să fii chemat. To be invited. Să fii invitat. To be summoned. Să fii chemat. You get that? Summoned? I didn't get the summoned. Okay. okay. Ca un rege te, te cheamă. A friend invites. Un prieten invită. A king summons. Un rege te cheamă. A friend says. Un prieten îți spune. Hey. Hey. You want to come to my house? Vrei să rămâi acasă? You want to have some mamalika? Vrei să ai mamalika? You want some samale? Vrei sarmale? You want some meat? <laughs> Vrei puțin meat? Vino aici. Mm-hmm. Woo! Five dollars an okay, we're almost done. We're almost done. Aproape am terminat. And he says, a friend says, come on. Un prieten spune, hai, vino, vino, aici, vino aici. aici. And, and Akuma. Mm-hmm. Vino aici, Akuma, okay. And, uh, okay, I'm done. And, uh, <laughs> and a king Un împărat însă says, come. spune vino. And the only way for you to come into a king's presence Și singurul mod prin care după să vii în prezența unui rege is if he summons you. e dacă, doar dacă, dacă te cheamă el. Who knows Jesus is bold? Uh, cine... What? He's bold. Jesus is bold. Both? Both. He's the both a friend and a king. Ah, uh, Isus este <laughs> și un rege și un împărat. <laughs> it's okay, man. <laughs> I'm doing my best. Maybe I should do this by myself. Okay. <laughs> I'm just kidding. Man. I love you. Hey, okay. Okay. So, so Jesus, Jesus, Jesus. Man, this is going pretty bad. Okay, come on, Holy Spirit, come, come, man. come, come. Okay, Vino, Duos, fin. Okay. Um, so, so a, a friend, Jesus. Yeah. Jesus. Isus. He is a friend because he says, el este prieten din cauză. No more I call you servants, but friends. Uh, el a spus, nu vă mai chem uh, slujitor, ci vă chem prieten. And he's king of kings, lord of lords. În același timp este rege al regelor, împărat al împăraților. Do you know your friend is the king? Știi că prietenul tău e regele? And he's calling you. Și te cheamă pe tine? And the other meaning for this word și cel, cealaltă însemnătate a acestui cuvânt means to be named. e să fii numit. Can I tell you something? Pot să spun ceva? Doesn't really matter if you say no, I'm going to tell you anyway. Uh, <laughs> și, și dacă nu vrei, tot o să spun. When God calls you, Când Dumnezeu te cheamă, he's going to give you a purpose. o să-ți dea un scop. When he calls you, Când El te cheamă pe tine, he'll give you a destiny îți va da un destin. When he calls you, Când El te cheamă, he'll give you a name. îți va da un nume. When God calls you, Când Dumnezeu te cheamă, he'll name you. te va numi. He'll give you a purpose and a destiny to fulfill. Îți va da un scop și un, un destin care tu să-l împlinești. He calls his disciples. Și uitați-vă, El își cheamă ucenicii. When they respond, Când ei răspund, he looks at Simon, se uită la Simon His name means obedient one. Uh, numele lui înseamnă cel ascultător. And he names him Peter. îl numește imediat Petru. Meaning rock. piatră. I wonder if God is telling anybody, you're my rock. Poate că Dumnezeu spune și la alții, tu ești piatra mea. I want to be a rock for Eu Jesus. Eu aș să fiu o, o piatră pentru Isus. I want to be a rock for Eu aș vrea Jesus. să fiu Amen? o piatră pentru Isus, amin? And he looked at these brothers James and John. Și se uita la frații ăștia Iacov și Ioan. And he names them. Și numește the sons of thunder. Fii tunetului that's the coolest nickname in the Bible. Wow, eu cred că ăsta e cel mai tare, cea mai tare poreclă din Biblie. Man, I hope I get to heaven and he says, Derek. Uh, sper să ajung în cer și să spună, Derek. Dude, you were like a son of thunder. Mă, tu ai fost un fiu al tunetului. You made so much noise for my kingdom. Ai făcut atât gălăgie pentru împărăția mea. It was like thunder. A fost ca un tunet. Oh, to be named the son of thunder. Oh, să fiu numit fiul oh, tunetului. I'm the daughter of thunder, whichever Sau fica tunetului, cum vrei tu. Yeah, dar rotundă. Cum vrei tu, fica tunetului. Yeah. So he calls him. Așa că îl cheamă. We gotta go. Trebuie să mergem. We're almost done, I promise, okay? Eh, aproape am terminat, promit. He anointed them and then he and then he gave him a job. Ia a uns și după aia le-a dat o slujbă. And guess what? When you when you're called by God and you walk with him, când ești chemat de Dumnezeu și umbli cu el, you walk with authority. Umbli cu autoritate. He said, I will give you authority. El aici a spus, eu să-ți dau autoritate to preach the gospel, number one. Să, să predici Evanghelia, numărul 1. Number two. Ap numărul 2. To heal the sick. Să vindeci bolile. Number three, to cast out demons. Numărul 3, să scoți dragi. Come out! Ieși afară! Yeah, the demons have to go. Da, și demonii trebuie să plece. Exact. The real quick rabbit trail. Acum numai puțin o mică uh, analogie. Well, let me tell you something real quick. Să spun ceva rapid. No demon Nici un demon can resist the name of Jesus. poate sta împotriva numelui lui Isus. Only people can resist the name of Jesus. Numai oamenii pot să stea să, să nu răspundă la numele lui Isus. And if I'm wrestling with somebody on the ground that does not want a demon to come out, Uh, și dacă eu mă lupt cu o persoană care, și nu vrea demonul să iasă afară, you know și ce le spun? I back up, mă, mă, mă dau în spate and I say, you stop it right now. What? You stop it right now. Oprește-te chiar acum. Because no demon can resist the name of Jesus. Fiindcă niciun demon nu poate să reziste numele lui Isus. You need to get up and tu, trebuie, repent. tu trebuie să te ridici și să ceri iertare. And you know what they do? They get up, they release the demon and it goes. Și, știi ce fac? Ei se, se ridică, se, se căiesc de păcatele lor și demonul, demonul pleacă. There is power in the name of Fiindcă Jesus. există Somebody putere say, în numele lui Amen, Isus. amen, amen. Amin? Okay. For these people the Lord loves so much. Uh, Dumnezeu i-a iubit pe acești oameni așa de mult. That they, he came that they might follow him. El a venit ca el, ei să-l urmeze. The Lord loves us so much Dumnezeu ne iubește așa de mult that his death on the cross cries out for every man and woman încât moartea lui pe cruce strigă puternic pentru orice om de pe pământ. To come and follow me. Și îi cheamă să vină să-l urmeze pe el. Paul says, don't you know from in the beginning? Pavel spune, nu știți voi că de la început God has chosen us. Dumnezeu ne-a ales pe noi. Peter says that we are a chosen generation. Petru ne-a spus suntem o neam ales. A royal priesthood. O, o preoție uh, uh, sfântă. That you should show forth the praises ca să arătați laudele of him who called you a celui care v-a chemat out of darkness din întuneric Into his light. în lumina lui. He's called you to come out of that valley. El te-a chemat ca să ieși afară din acea, acea vale și să ieși afară And I close with this. Can you help me? Și închei cu asta. Mă voți ajuta. I close with this story. Închei cu povestirea asta. It's found in the book of Luke, chapter number 9, verse 15. În Luc, din Luca, capitolul 9, versetul 15. You guys all right? Sunteți, totul, sunteți în regulă? Can I have a couple more minutes, just a little bit? Mai puteți să-mi dați câteva minute? Hello! Da? Because I can go home, you know. I, eu, eu pot să merg acasă, acum. I can go to bed. Eu mă duc înapoi la culcare. El Beto. Oh, that's Spanish. Anyway. <laughs> Notice this story. Observați povestirea de aici. And it came to pass. Și s-a întâmplat as they went on their way, din ce au mers în calea lor, a certain man uh, un anumit om came to Jesus a venit la Isus and said, Lord, și a spus, Doamne, I will follow. te voi urma oriunde vei merge. And notice Jesus's response. Și uitați-vă atent la răspunsul lui Isus. He looks at the brother. Se uită la fratele ăsta. He says, the foxes have holes. Și spune, uh, vulpile au vizuin. The birds in the air have nest. But, uh, uh, uh, păsările au cuiburi. But the son of man has nowhere to lay his head. Dar fiul omului n-are niciun loc unde să spună capul. Notice the way Jesus talks with his brother. E interesant cum vorbește Isus cu fratele ăsta. This eager young man. Tânărul ăsta dornic. Hey, Jesus, Jesus, Jesus. Oh, Isus, Isus. Hey, hey man. Hey. You're the one who walked on the water. Tu ești tipul care ai umblat pe apă. Cast it out all those demons. Scos afară toți demonii. Wow. Wow. Ești, ești cool. Hey, hey. Hey. I, I want to follow you. Come on, please. let me let me follow you. Eu, eu, eu, eu, vreau, vreau să te urmez. And Jesus. Și Isus looks at this eager young brother. Se uită la, la fratele ăsta foarte dornic. And he speaks directly to his heart. Turn her up a little bit. Și, și, și vorbește, vorbește inimii lui. He speaks directly to her heart and he said, his heart and he says. Îi vorbește inimii și spune. The foxes have holes. Vulpile au vizuin. The birds have nests. Păsările au cuiburi. But I'm so led by the Spirit. Dar sunt așa de condus de Duhul Sfânt. That I don't know where I lay my head every Că nici măcar nu mai știu unde să, să mă odihnesc capul. It looks as if Jesus is dealing with this eager man's heart. Aici, în, în, în, în, acest, în această frază, Isus de fapt vorbește inimii lui. This brother represents many Christians. Fratele ăsta reprezintă foarte mulți creștini. He represents the Christian. Îi reprezintă pe acei creștini. That wants to wear the jersey of Christ. Care vrea să, să poarte tricoul cu Hristos. In America, my favorite American football team. Uh, în America, uh, uh, echipa de fotbal americană care mie îmi place cel mai mult is the Dallas Cowboys. The Dallas Cowboys. Now, if I go to the store, dacă eu mă duc la magazin and get me an authentic Dallas Cowboy jersey, și iau un tricou autentic Dallas Cowboys, does that mean I'm on the team? Înseamnă asta că eu sunt de, pe, în echipă? Hello? Da? There are too many Christians Sunt prea mulți creștini that try to wear the jersey of Christ. Încearcă să poarte tricoul lui Hristos and never get on the team. Și niciodată nu intră în echipă. Isus le spune You just want to follow me around. Tu nu mai vrei ca să mă um, să mă, să mă, să mă urmărești peste tot. Înainte ca să-L urmezi pe Hristos, gândește-te la cost. Dar vreau să spun că este o, o viață extraordinară. Evanghelia te va duce peste întreg pământul. E o viață extraordinară. Dar trebuie să te sacrifici în fiecare zi. And as Jesus was talking to this brother, și în timp ce Iisus vorbea cu fratele ăsta, he stops talking to him. tipul ăsta, and he, uh, încetează să mai vorbească cu el. And he looks at another brother. Și se uită la un alt And he says, hey you. Și spune, tu. Follow me. Urmează-mă pe mine. Follow me. Urmează-mă, îi spune. And this brother says, și tipul ăsta spune, well, uh, uh, Yeah, uh, okay, I follow you. Yeah, oh, yeah, yeah. Oh, oh, da, da, da, te, te urmez. I follow you. Yeah, yeah, yeah, da, da, da, te, te urmez. Um, dar lasă-mă să mă duc să îngrob fratele, tatăl meu, da, pe tatăl meu. Da, da uh, trebuie să merg să îngrop pe tatăl meu. See, Jesus looks at this man's potential. Isus se uită la potențialul acestui om And he pushes și îl, îl, îl, îl împinge puțin ca să-l urmeze. Like many Christians. Dar omul ăsta este ca mulți creștini. Making excuses. Au scuze. Uh, I'll get my life together. Oh, da, da, da, o, o să-mi adun eu viața împreună. I'll come to Christ. Yeah, Oh, vi, vi, vin eu la Hristos. I promise I'll do it. I promise I'll come promit, to promit. I'll Get my life together. But let me, Dar știi ce? Lasă-mă let me finish having sex. Lasă-mă să, să continui să am sex. Let me finish. Lasă-mă să continui. Let me finish doing the drugs. Să mai să mai iau încă o dată droguri. Oh, da, promit. I promise, I promise, I follow Jesus, I promise, man. Îl urmez eu pe Isus, promit. Dar Lasă-mă să mă distrez puțin. După aia promit. Pot să zic ceva? This brother's daddy wasn't even dead. Tip, tatăl tipului ăsta nici măcar nu era mort. Probably wasn't even sick. Probabil că nici nu era, nici nu era bolnav. Because the Jewish custom was, Fiindcă uh, uh, uh, obiceiul evreu, evreilor, if somebody died, dacă cineva moare, they'd have the funeral that day or the next. aveau înmormântarea în aceeași zi sau următoarea. Dacă e, tatălui murea, era, ar fi fost acasă cu taică să și îl îngropa. But he gives Jesus an excuse. I'll do it later. Dar îi dă, îi dă lui Isus o scuză. A, mai târziu, Isus. Da, da, da. Mai târziu. Jesus looks at him and said, I won't accept that for an answer, young man, young woman. Și uh, Isus se uită la el drept și spune, nu o voi accepta Let the dead bury the dead. Lasă pe morți să își îngroape morții. You come to me now. Tu vii la mine acum. And I will kill that problem in your life. Și eu voi omorâ acea problemă din viața ta. You come to me right now as you are. Vino la mine așa cum ești, cu problemele tale. And I'll take the drug abuse and the addiction away. Come on. Eu voi scoate drogurile și adicțiile, dependențele. Vino la mine acum. Nu aștepta. Acum este momentul tău. Come on. Vino acum. Și lasă acel lucru mort din viața ta. Bury itself. Să, să se fie îngropat. Și ultimul tip care vine la Isus, He's watching both situations. He's... observa pe cele de la două situații. Jesus probably looked at him. Jesus probably probabil se uita la el. And then he says, uh, și apoi spune, Yeah, yeah, no, I'll go with you, I'll go with you, I'll go with you. Oh, mă, mă, mă, um, duc, mă duc cu tine. Um, okay, let me go. Oh, da, da, da, da lasă-mă. And say bye to everybody in my house. Să salut pe toți din casa mea. Te urmez. Iisus, te iubesc. But let me go say bye to everybody in my house. Dar lasă-mă să mă duc să salut pe toți. Jesus says to him, Iisus îi spune lui, No man Nimeni who puts his hand to the plow care pune mâna pe plug and looketh back is fit for the kingdom. și se uită înapoi nu este destoinic, vrednic de împărăția lui Dumnezeu. Says, yeah, yeah, I follow you. He's like many Christians. Yeah, Jesus, I follow you. Ca, ca mulți creștini. I follow you. Oh, te urmez. But every once in a while, let me go back to my old lifestyle. Dar din când în când, lasă-mă, Doamne, să merg înapoi la stilul meu vechi de viață. You, but every once in a while, I want to go back home. Te urmez, dar oh, din când în când vreau să mă duc înapoi oh, acasă, să fac ce vreau. Just let me go back home. yeah, I want to follow you. Vreau să te urmez. I want to follow you. Vreau să te urmez. And this Christian wants to follow God and live și creștinul ăsta vrea să-L urmeze pe Dumnezeu și să trăiască în lume în același timp. Vor să trăiască cu Isus. Vor să trăiască în lume. Vor să trăiască cu Isus. Și vor în același timp să-și hrănească firea lor pământească. Și Isus îi spune no man Nimeni puts his hand to the plow. nu spune mâna pe plug. Look it back, fit for the Și se uită înapoi. Este vrednic de împărăția Lui Dumnezeu. A double-minded man is unstable in all of his ways. Un om cu două uh, cu două inimi, uh, cu inima împărțită, nu este destonic vrednic pentru părăția lui Dumnezeu. You can't serve two masters. Nu poți să slujești la doi stăpâni. He says, if you're gonna follow me, El spune, dacă mă vei urma pe mine, give me all of your attention. Dă-mi toată atenția ta. And you guys know this, but I didn't know this. Și voi știți asta, dar vreau și eu să știu asta. That a plow is a piece of equipment că plugul este un uh, echipament care stă drept în pământ. Și odată ce pui mâinile pe acel plug, trebuie să te concentrezi. Trebuie să te uiți direct înainte. Dacă te uiți în dreapta, uh, uh, uh, începe plugul să meargă spre dreapta. Dacă te uiți la stânga, plugul începe să meargă la stânga. Și am învățat ceva that wheat and corn că uh, porumbul și, și grâul it only grows in a straight line. Uh, cresc doar dacă sunt pe o linie dreaptă. And God says, if you're going to work for my kingdom, și Dumnezeu spune, dacă tu vrei să lucrezi pentru părăția mea, plow your line straight. vreau ca linia ta să fie dreaptă. Look straight unto Jesus. Uite-te drept la Isus. The author and the finisher of your faith. Începutul și sfârșitul credinței tale. Concentrate on what I've got for you. Vino la El. And don't be distracted. Și nu te lăsa distras de toate durerile tale. Jesus was talking to his disciples one day. Isus vorbea cu ucenicii lui într-o zi about the end days or something. Despre cred că despre sfârșitul lumii. And all of a sudden he says. Și într-o dată el spune. Remember Lot's wife? Țineți minte nevasta lui Lot? Lot's wife. Nevasta lui Lot. God was delivering her. Dumnezeu o elibera. He was taking her into a good place. O lua Ă, o, o lua într-un loc mai bun, o ducea într-un loc mai bun. And because she was so connected to her past, și fiindcă ea era în același timp așa de conectată cu trecutul ei, s-a uitat înapoi. She was Și acolo a devenit stâlp. God wants us, Dumnezeu vrea ca noi, when we answer his call, când noi răspundem chemării Lui, to focus on him. să ne concentrăm la El. Să-i dăm tot ceea ce avem. I'm not the best preacher. Nu sunt cel mai bun predicator. I give God everything. Dar îi dau lui Dumnezeu tot. I tot ce am. May not be the best. Poate nu sunt cel mai bun. But if you give him everything you got. Dar dacă tu îi dai tot ce ai tu. He'll use you. El te va folosi. Hai să plecăm capetele și să închidem ochii. Să ne rugăm. Țineți, ațintește-ți mintea ta. Gândește-te la Isus. Fiecare minte, concentrează-te la Isus. Sweet Holy Spirit. Vorbește Duhul Sfânt. Vino Duhul Sfânt. Vino. Vino. Come. Vino. Come for your children. Vino la copiii tăi. Come for your children. Vino pentru copiii tăi. Come. Deixa mamãe. Come, oh God, vino. Come, vino. Paul says, Pavel spune, I have not apprehended that. Încă n-am apucat încă. That thing that is apprehending me. Dar fac un singur lucru. But this one thing I do. Un singur lucru îl fac. forgetting those things that which are behind me. Uitând ce este înapoi a mea. That former life that I lived. Viața mea veche care am trăit-o. The pain of my past. Durerea trecutului meu. All the things I experienced. Toate lucrurile care le-am experimentat. All the hurt and all the pain. Toate durerile și toate to I put it behind me. Le pun în spatele meu. And I press towards Jesus. Și alerg înspre Isus. I'm coming. Vini! I'm coming. Oh, vin Isus! I hear his call. I'm coming. Aud chemarea lui. I'm going to climb this mountain. I'm coming up. Mă urc, în, mă urc pe acest munte. Te aud, Iisuse. Vin în fiecare zi. Și te voi urma, Doamne, pe tine. Și el spune, mă arunc înspre țintă. Aceste chemări. Și această chemare înaltă. E Iisus says, În seara asta Domnul spune, Come up with me. Vino și umblă cu mine. Come up with me. Vino mai sus cu mine. Vino Come pe munte. here with me. Come up here with me. Vino și fii cu come mine. up here with me. Come Vino on, și fii cu mine. I'm calling you. Te chem. I left heaven for you. Come on. Am părăsit cerul pentru tine. I died on an old cross. Come on. Am murit pe cruce. I'm calling you. Te chem. Won't you come? Nu vrei să vii. Won't you come? Nu vrei să vii. Won't you come? Nu vrei tu să vii? Te vreau. Te vreau pe tine. Te vreau pe tine. Te vreau pe tine. Vino la un nou nivel. mai sus, mai sus. Lasă păcatele tale. Lasă grijile tale. Aruncă orice, orice fel de îndoială. Te chem mai sus. Mai sus. Mai sus. Mai sus. Higher. Mai sus. Come higher. Come Vino mai sus. Ridic. Come higher. Mai sus. Come higher. Vino mai sus. Come higher. Vino mai sus. If there is one of you, every head bowed and every eye closed, and you want to answer. Cu toți ochii închiși. Dacă este cineva aici. You've never been saved. You want to Și niciodată n-ai decis să-l urmezi pe Isus Hristos. Vrei să-ți dai în seara asta viața ta lui Isus Hristos. Isus îți spune direct ție astăzi. Vrei să-ți dai viața ta lui Isus? Lift your hand. Aș vrea să ridici mâna dacă tu ești acea persoană. Acum. Ridică mâna acolo unde ești. Dacă tu vrei să fii acea persoană, tu vrei să-ți dai astăzi, predai viața ta lui Isus. Spui, vreau să-mi dau viața mea lui Isus. Wow. Come, come on. Ridică mâna. Oh, acolo oh, praise God, we got one. Thank you, Jesus. Avem, avem o persoană oh, care a decis. God, come on. Mai este altcineva. Come higher and higher. I call you. Come higher and higher. I'm calling you. Come higher and higher. Come. I'm calling you. Come higher with me. I'm calling you. Come higher with me. Some of you say, well, Unul voi spuneți, păi, I'm already saved. Oh, deja l-am primit pe Isus ca salvator. But I've been pretending. Dar am pretins. I got on the jersey, but I haven't been on the team, and I really want to get on the team tonight. Am purtat tricoul, dar n-am fost de fapt parte din echipă. Dar really seara wanna, asta vreau ca să devin parte. I want to Give him everything. Vreau să-i dau lui tot. I want to dive all the way in tonight. Vreau ca să I want to dive all the way in. Vreau ca să mă arunc și să mă scufund în complet. And some of you may say,